dao je prijedlog da držimo večeras predavanje. U stvari, on je postavio jedno pitanje, a ja ću, inša Allahu ta'ala, cijelo predavanje na to da održim. Jer toga uvijek fali. A radi se o al-uhuva, bratski odnosi među muslimanima. Svaki čovjek, kad izgovori la ilaha illallah, ulazi braćo u jednu veliku porodicu koja se zove islam. I svi ljudi postaju međusobno braća. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna mal mu'minuna ihwa. Zaista su svi vjernici braća. I kao takvi moramo se poznavati. Kao takvi moramo se ponašati jedni prema drugima. Inače, ako ne bude tako, onda zapitajmo se, nešto našoj vjeri fali. Aleikum salam rahmetullah. Nešto nije u redu u vezi naše vjere. Jer vjernici su braća. A mi ako ne možemo da budemo ko braća, da se ponašamo ko braća, znači nešto tu neštima. I to je jedan od musibeta koji je zadesio ovaj umet. Ima jedna hikaja priča da je jedan od čovjek pred smrt imao je sedam sinova. I kaže, o sinovi moji, idite i svi mi donesite po jedan prut, tanak, i dođite mi sati. I oni su uzeli i svi su donijeli po jedan prut, sedam prutova. Kaže, skupite sve te prutove u jedan snop. Oni su uzeli skupili. Kaže, ko može da ih slomi? Pa je jedan došao probao, ne može. Drugi, treći, svih sedam. Kaže, ja mogu da ih polomim. Kako možeš ti da ih polomiš? Kaže, mogu. Uzme i jedan po jedan. Cak, cak, cak. Šta znači, braćo? Kad su zajedno, ne može im niko ništa. A kad su posebno, lako će slomiti bilo koga. Kako ono kod nas kažu, Vuk pojede onu ovcu što je izašla iz, iz, iz stada, što nije zajedno. Ta će najprije da strada. A ona može biti uzrok posle i ove druge da stradaju. Problem ovog umeta, nije ovde džemata, nego problem cijelog braća umeta, što su ljudi razjedinjeni što kafiri neonstop nas raz, razjedinjuju, što šeitani nonstop nas razjedinjuju. Pa <clears throat> vidim dole po tom arapskom svijetu, na primjer, jača taj nacionalizam. Saudijac, on je samo odabran za dženet i niko više. Onaj misrijac, egipćanin, on je odabran za dženet, niko Niko više. Bosanci, oni su samo za dženeta stvoreni, ništa drugo. Albanci, nema, nema drugih osim njih. Zbog čega to? Umjesto da se svi ujedinimo, subhanala, da kažemo dženet je za sve nas, hajde da se uhvatimo kao braća, da se ponašamo kao braća. Wallahi ne bi kafir radili ovo što radi. Nego šta, ako treba da se udari Afganistan, sve one okolo zemlje, dale su baze, Amerikancima da ih udaraju. Treba da se udari na Irak, sve zemlje okolo dale su baze da se udara na Irak. I tako dalje. Braćo, kad je bio rat u Bosni, kad je bio sami početak rata, dođu četnici, pokolju čitavo selo. Oni u susjednom selu kažu, ne, oni neće da dođu, kaže kod nas, to su naša braća, bratstvo, jedinstvo, znate još, nas će čuvati, ona jugoslovenska narodna armija, bivša. Neće oni nas. Oni dođu pokolju to selo, oni tamo izakaju, ma neće oni kaže nas. Umjesto da stanu svi da se i gdje su se god ujedinili, gdje su god stali da se brano, četnici nisu napravili zločin. Četnici nisu napravili zločin. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu alaikum. Cijenjena braćo, hadisa koji govore o bratstvu zaista, zaista ima puno. Kur'anski hajeta koji govore isto tako. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wa'tasimu bihabli Allahi džemija. I čvrsto se uhvatite za Allahovo uže. Šta je Allahovo uže? Kur'an i sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Wala tefarraku. I nemojte se razjedinjavati. Nemojte se razjedinjavati. Jer kad smo razjedinjeni, Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje Wala tefarreku. Wadhkuru ni'met Allahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار kaže i sjetite se Allahove blagodati kad ste bili jedni drugima neprijatelji pa je on povezao vaše srca. A bili ste na propasti, na rubu džehenema. Bili ste na rubu džehenema. Tad kad ste bili razjedinjeni, tad ste bili na rubu džehenema. Sad kada ste vjernici, to je Allahova blagodat. E sad ste spašeni, otišli ste od te ivice. Sad ste inšala na putu ka dženetu. To je ono što, što moramo znati. Da je to Allahova blagodat. Kakvi su Arapi bili prije Islama? Ratovi su se vodili na svakom mjestu. Svako pleme protiv drugog plemena je ratovalo. Oko čega su ratovali? Oko tamo pojila za stoku. Oko pašnjaka. Oko gluposti različiti. I Arapi su bili najslabija, jedna od najslabijih nacija. Nisu imali nikakvu svoju ni državu, svako selo, svako pleme, svaki grad bio je država sam za sebe. Nisu, bili su siromašni, bili su svi nikakvi. Niko se njih nije plašio. Kad je došao islam, pa su se ujedinili, pa su se sastavili, šta su radili? srušili su dva najveća carstva, Persijsko i Vizantijsko, čiji su prije malte ne bili robovi. Šta je bilo? Skupili su se, organizovali su se, postali su jaki. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam Seba'atun yudhilluhumullahu fi zillihi jevme la dhille illa dhillu Kaže, sedmoricu će Allah uvesti u svoj hlad na dan kad ne bude hlad osim Allahovog hlada. Pa spominje imamun adil, pravedni vladar. O šabu neše fi ibadet illah. I mladić koji je odrastao u ibadetu Allahu, u pokornosti Allahu. Vaređulani tahaba fillahi ičtema fillahi u tefarraka fillahi. I dva čovjeka koja se boje, koja se vole radi Allaha. Pa se sastavljaju radi Allaha i rastavljaju se radi Allaha. Wa alaikum salamu rahmatullahi. Zamislite, braću, i tako dalje ide hadis. Zamislite na sudnji dan kakva će da bude situacija. Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će dati da se, wa alaikum salamu rahmatullahi, da se sunce približi mahšeru, da svi ljudi ustanu iz svojih kaburova. Zamislite kakav će to metež da bude. Svi ljudi, od Adama i Selama do zadnje, ko zna još koliko će da bude ljudi, svi na jednom mjestu. Allah subhanahu wa ta'ala će narediti da dovedu se džehenem. I kaže, u jednom predaj, jednom hadisu, kaže, vodit će ga, imaće 70.000 huzda na svakoj uzdi 70.000 meleka. Zamislite takav prizor. Neki će biti u znoju preko glave, neki manje, neki više. Allah subhanahu wa ta'ala će taj dan staviti ljude u svoj hlad. Neće im smetati ni sunce, bit će daleko tog džehennema, bit će blizu svoga gospodara. Ko pravedni vladar, mladić koji je porastao i badetu Allahu subhanahu wa ta'ala, dva čovjeka koji su se voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dva čovjeka koji su se voljeli u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uh, men kane, uh, ثلاثة من كان ثلاثة من كان فيه وجد حلال وتليمان onaj kod koga budu tri stvari osjetit će slast imana. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi. Da mu Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem budu najdrži. To je prvi. Prva stvar koju čovjek treba da bi osjetio slast imana. Druga stvar, en yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. da čovjeka voli, da ga ne voli osim radi Allaha subhanahu ta'ala. Da ne volim ja tebe što si ti rom, što imaš bradu ili nemaš bradu ili što ćeš mi ti valjati. Ne, nego te volim samo radi Allaha što si ti, što si ti na, na Allahovoj vjeri. I zadnja stvar jeste en yekreha en ya'uda fil kufri ba'de ma en kazehu Allahu minhu kema yekrehu en ya'uda en, yulqa en ya'uda fina. Kaže da mrzi da se vrati u nevjerstvo pošto ga je Allah spasio kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru. Ima liko od nas da voli džehennem da ga Allah baci? Nema niko. Tako, braćo, moramo mrzeti svaki grije jer samo tako možemo se spasiti od tih grijeha. Ali važna stvar ovdje jedna jeste, što nas zanima trenutno, jeste da voliš druge ljude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ih ne voliš ni zbog čega drugo. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam Men ahabbe fillahi wa abgade fillahi wa a'ta fillahi wa mana'a fillahi istekmele iman onaj ko voli radi Allaha, ko mrzi radi Allaha, ko daje radi Allaha, ko uskraćuje radi Allaha, taj upotpunio svoj iman. Taj upotpunio svoj iman. Subhanallah. Znači, ako ne volimo radi Allaha, subhanahu wa ta'ala, ako ne volimo svoju braću muslimane, nije nam kompletan iman. Naš iman je nakis, naš iman je slab do kraja, polovan, neupotpunjen, slab, Jer te, jedan čovjek to ne smije sebi dozvoliti. Jedan to, čovjek to sve, sebi ne smije priuštiti. Ako pogledamo, braćo, sve ove dokaze, a ima još puno, inšala, još, još ćemo ih spominjati. Ako pogledamo ove dokaze, vidjet ćemo da bratstvo, da ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubav svoje braće muslimana, da nas vodi u dženet. Da nas vodi spasu Allaha subhanahu wa ta'ala, A na drugu stranu, razjedinjavanje, raz, raz, rasturanje safova muslimana, to nas vodi ka džehennemu. Imamo dva puta i sami možemo da odaberemo koji ćemo ići. I sami treba da odaberemo kuda da idemo. Evo, imamo ta dva puta, treći nema, ne postoji. Nema između. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji krenuo čovjek u susjedno selo da obiđe svoga brata muslimana. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala pošalje meleka da ga presretni. Pa ga pita ovaj melek u ljudskom obliku, gdje si krenuo? Kaže, pošao sam kod toga i toga čovjeka da ga obiđem radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, jel imaš ti neku korist od njega? Kaže, ne, samo ga volim radi Allaha. Kaže, ja sam poslanik od tvoga gospodara, poslao me je da te obavijestim da je tebe Allah zavolio. Da je tebe Allah zavolio. A braću, onaj koga Allah zavoli, vallahi je on srećan, vallahi je on spašen. A onoga koga Allah zamrzi, ta je propao. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto u jednoj predaji kaže koga Allah zavoli on pozove meleka Džibrila i kaže ja sam zavolio toga i toga roba. Pa ga zavoli ti. Pa Melek Džibril ode kod ostalih Meleka. Kaže ja sam kod ehlu sema se kaže. Ha? Kod stanovnika nebesa. Kaže ja Allah je zavolio toga roba pa mi je naredio da ga zavoli i zavolite ga i vi. Pa ga svi zavole. Alhamdulillah. Braćo, koliko god mi mislili da smo nevažni, koliko god mi mislili da smo samo jedna jedinka u, od milijardi ljudi, vallahi Allah za nas zna dobro. Šta mislite, koja bi radost bila, šta, da te zavoli predsjednik države? Šta, nama bi svima to bilo drago, ha, svi, svi bi se smijali. E, mene lično predsjednik države voli. A šta misliš da te Allah zavoli, subhanallah, koji je to blagodat? koji je to nijemet. Ako bismo se radovali da Allah sačuva što bi nas neki kjafir zavolio, kako bi se tek radovali i trebamo se radovati što nas Allah subhanahu wa ta'ala zavolio. Cijenjena braćo, ovo je jedna stvar bez koje ne možemo. Musliman je kao, muslimani su kao jedna građevina. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: podupire jedna drugu. Jedna, jedan zid podupire drugi. Ako bi ovdje srušili ovaj zid, ovo bi možda moglo da padne. Šta mislite? Da su svi ovi zidovi, da nema onih, kako se zove, stubova koji ih povezuju. To bi se srušila zgrada za kratko vrijeme. Ako mi nemamo stubova koji će nas povezati, braćo, nas žema će da se raspadne. Nema veze, nema veze, jesmo li, govorimo li istim jezikom ili izgledamo li istim, raspadnuće se neminovno. Neminovno, do toga mora doći. Mi moramo, mi moramo uvezivati naše safove. Opet Allahu poslanik sallallahu alejhi ve poredi poredi muslimansku zajednicu sa jednim tijelom. Pa ako boli jedan dio tog tijela, cijelo tijelo pati. Čovjeka boli, zaboli zub, mali zubić jedan, a, to lišni. Pa ga sve zaboli. Zaboli ga glava, zaboli ga vilica, zaboli, ne može da spava. Dobit će temperaturu, upale. Zbog čega jedan mali zub ga zabolio. Da ne pričamo ruka, da ne pričamo neki drugi, bubrek te zaboli. Musibet, ne možeš da spavaš nikako. A šta? Ako, ako, ako, je tako, ako je tako naša zajednica, ako vidimo jednog brata da mu treba nešto, a ako vidimo da je on obolio, ne smijemo mi pustiti to tako, nego moramo brata muslimana pomoći. Priča nam jedan šejh kad smo bili na fakultetu, kaže u mome selu kad bi se klanio sabah namaz, imam vršio bi prozivku. Jesu li svi na sabah namazu? Ako neko fali, svi se, cijeli se džema skupi i idem u kući. Ili je bolestan, pa da ga obiđu. Brat musliman bolestan. On mora da se obiđe. Moramo da vidimo treba li mu lijekova, treba li mu pomoć, treba li ga prevesti u bolnicu, treba li mu bilo šta. Ili je na putu, pa da vide treba li njegovoj familiji nešto. Još ako je, ima nekadru djecu i tako dalje, da ga pomognu subhanala. Ili je, kaže, prispo, e u tom slučaju, kaže, onda se sta, sta, sta, sastavaju dvije one kolone, pa on prolazi između njih, a oni ga mlate. Ha? Kazna, kazna. Ali šta, prije toga imaju dvije stvari, braće. Bratske. I to je bratska. Ne vole svoga brata da vide, ne daj Božu, džehenem. Hoće da ga nauče da klanja sabah u džematu, da bude sa džematom. Svaki ibadet, braćo, kojeg mi obavljamo, uči nas džematu. Vidite ovi safovi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allahe yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah voli one koji se bore na njegovom putu u safovima koji su poput poput tvrđava ona velikih tvrđava koje su čvrste. Allah voli safove naše. Kad smo jaki u safovima. Pogledaj kakvi su naši safovi. je ovaj malo naprijed, je ovaj malo nazad. Ova. Imala jedan put sam se sećam gledao jednu karikaturu napravili. Napravili uh, naslikali vojnike u onom stroju, kako se zove. Svi su čvrsti, svi su pravi, svi su. A napravili muslimane u safovima onaj jedan čačka nos, onaj drugi gleda na sat, onaj treći drijema, svi nikakvi. Subhanala, naši safovi moraju biti čvrsti, moraju biti pravi, moraju biti jedan do drugog. Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ne bi počinio namaz dok i sve ne bi poredao lijepo. Rame uz rame, noga uz nogu. Da budemo čvrsti, da budemo jaki, da budemo stabilni. Da se ja na drugog možemo osloniti. Ja često pomislim, idući po džematima, moj džemat, drugi džemati, osjećam, braćo, kad bi tim ljudima dali oružje, da se bore na Allahom putu, oni bi, oni, oni bi se međusobno pobijali. Međusobno bi bilo, ha, jeste vallahi. Toliko je ta bratska ljubav jaka u mnogim, u mnogim. Još jedna stvar. Isto sam prošao puno džemata. Puno sam ljudi vidio. Oni džemati koji su se organizovali samo na toj nacionalnoj osnovi, slabi su džemati uvijek bili. Oni džemati koji u sebi imaju svakakih nacija, oni su mnogo jači. Mnogo su brojni. Mnogo su korisni. Odem, na primjer, u jedan džemat u Luksemburgu, Pa tu, braću, ne znam, ni, nikoga više nema. Nema više koje nacije, tu činim se da nema. I svi su, subhanala, koji jedan džema, koji jedan čovjek. Alikum salamu. Bilo šta, ko, da organizuju, bilo šta da rade, to je toliko posjećeno, toli, to, toliko lijepo, da vam stvarno ne mogu opisati. Dok odeš u drugi džemat, da ne spominjem u jednom drugom gradu, samo su sanđakli. Nema niko, samo sanđakli. Braćo, imaju džemat, o, imaju mešći malo manji od ovoga. Njih 15 ljudi drži. Ponekad, poneki Arapin zaluta. To je to. Zbog čega? Nisu se organizovali na zdravoj osnovi. I tamo imaju neki statut i pišu udruženje Sanđaklija, ne znam ti ovoga onoga. Ma kak je Sanđaklija, vola? Mi udruženje muslimana, ne Sanđaklija. Udruženje muslimana, ne Roma. Udruženje Sanđaklija, ne Albanaca. Udruženje Sanđaklija, ne Crnogoraca i ne znam ti čega sve. Moramo se tako organizovati. Jedna stvar, braću, koja najviše ruši džemate, jesu tajna došaptavanja, tajna sastančenja, tajna dogovaranja. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo, na više mjesta u Kur'anu nas upozorava na to. To se naziva en neđua. Neđua. Kad šta? Kad ljudi dođu, pa se došaptavaju, pa vala, evo, ovaj naš emir nešto nije kod njega dobro. Vidiš, on je ovaki, on je naki. Mi zaslužujemo boljega. Ha, hajmo mi da vidimo, malo mi da se organizujemo bolje nego što će on nas organizovati. A braćo, znajmo, naš emir je ono što smo mi u stvari sami zaslužili. Ako mi budemo dobri, naš emir će biti dobar. Ako mi budemo loši, ne znam koga da postaviš za emira, on će ti biti loš. Ne može biti dobar. Cijenje na braću. Da li sam ja ovdje spominjao Hadžađa ibn Jusufa? Jesam. I njegovu hudbu. Kad je došao u Irak. Kad je došao u Irak. Šta kaže? Oni su bili poznati po fitnama. Po neredima. Kaže, i on kad je došao, oni su odmah pravili fitnu gađa ga kamenčićima, kamenjem. Vidi on to sve, snimio situaciju kakva i popenje se na hudbu. I kaže, o ljudi, slušajte me. Mnoge ovi turbani ovdje što vidim, bit će krvavi. Mnoge glave ovdje što vidim, bit će osjećene. I on je doveo ured, braćo, stvarno, mnoge je turbane okrvavim, mnoge gla, glave posjekom. Ne kažemo da je to ispravno. Ali neke osim toga ne može opametiti. Neke osim toga ne može opametiti. Cijenjena braćo, jedna od stvari koje su, u koje je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem učio svome umetu. Aleikum bi sunneti wa sunnete hulefa i rašidin. A prije toga kaže, men ja iš minkum fasejera ihtilafen kethira. Onaj ko bude posle mene živio, vidjet će mnogo razilaženja. Vidimo danas razilaženje. Aleikum bi sunneti wa sunneti te hulefaj rašidin. Me el mehdiin. A vi se držite suneta moga i suneta mojih pravi, ispravnih i upućenih halifa. Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. Kaže, addu alejha bin nevađid. Uhvatite se sa njima, sa kutnjacima. Onda nastavlja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve Kaže: "Držite se vladara vaših pretpostavljenih." Kaže: "Pa makar on bio abesijski rob." Znači on to govori Arapima koji su naj, najodabraniji, kažemo, narod. Govori svojim muhadžirima koji su ostavili sve radi Allaha subhanahu wa ta'ala govori ensarijama koji su dali podršku i dali mjesto za širenje islama. Kaže, ako bi vam vladar bio abesi, abesinijski rob, alejkom bita'a, na vama je da mu se pokoravate. Pa makar on bio abesi, abesinijski rob. Nema razlike, vraćo, ko nam je glavni? Važno je samo da budemo jedan džemat. U drugim predajama kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam je obaveza da se pokoravamo. Fa in akhadha malik aw daraba dhahrak. Wa alejkum selam Morate mu se pokoravati pa makar vam on otimo vaš imetak i udara vas po leđima. Kad nema pokornosti, kad nam naređuje grijeh, E onda mu se nećemo pokoriti. Kad nam naređuje da griješimo, onda nema pokornosti. La ta'ate fi uh, li mahluk fi ma asjetila. Nema pokornosti stvore, stvorenjima u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema pokornosti. Nećemo mu se pokoravati ako od njega vidimo nevjerstvo. Onda ćemo ga, ne da ćemo ga skinuti, nego ćemo ako treba i glavu cijeti. Ali u suprotno, on je naš emir, moramo ga slušati. Pa makar imao neki veliki grijeh pri sebi. Mi nećemo njegov grijeh, ovaj, savjetovat ćemo ga, korit ćemo ga sve. Ali opet, kad nam naredi hajr, mi ćemo mu se pokoravati. Samo tako, braćo, možemo svi da ostanemo. Samo tako naš džemaš može da obstane. Samo je to način da uspijemo i na ovome i na budućem svijetu. Kakvi su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve Kad je bila hidža, posle hidže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobratimio između muhadžira i ensarija. Subhana. To istorija nije zapamtila, braćo. Znači, skroz jedna, dva različita naroda. Prije toga, Ensarije pripadali su dva, dvijema plemenama. Al-Eus wal Khazraj. Između njih je uvijek bjesnio rat. Uvijek je bjesnio rat između njih. Oko prevlasti u Medini. I uvijek su jevreji bili tu sa njima i potpirivali rat među njima. Da bi oni profitirali svega toga. Nekome su prodavali oružje, nekoga pomagali i metkom, tako dalje. I isto ko što danas radi Amerika, potpala je rat dolje među muslimanima, I onda jedne finansiraju, druge sputavaju, pa onda druge sputavaju, jedne finansiraju i njima, im njima lijepo. Crpe džabe naftu. Takva je situacija. Kad je došao Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zakopali su svoje ratne cjekire. Ujedinili su se. Postali su jaki. Kad je došao, to je smetalo jevrejima. To se kasnije vidjelo kad su jedno po jedno, kad su izdavali jevreji, muslimane, kad su pravili belaje, jedno po jedno pleme od tri plemena jevreja nestala, nestajalo je iz Medine. Ali to nisu mogli nikad prije uraditi kad su bili razjedinjeni. Kad je bila hijđa, pobrati mi Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Pa ona Ensarija kaže svome bratu, muhađeru, kaže ja imam veliki imetak, imam kuće, evo tebi pola imetka, pola meni. Evo ti pola kuće, pola meni. Imam dvije žene, jednu ću talaknuti koju ti hoćeš, daću ti je, drugu ću ostaviti za sebe. To je prava bratska ljubav, vraća. Ovaj nije htio da uzme ništa, nego kaže samo me uputi gdje je pijac. Pa je otišao, počeo je trgovati, počeo je, dok nije sakupio, da se oženi, pa onda poslije istekao veliko bogatstvo. Cijenjena braćo, nemojmo mjeriti ljubav prema braći na osnovu para. Ha, ako je, ima para, on mi je brat. Ako nema para, ne treba. Mi dolje, na tim našim prostorima, imamo toliko taj nacionalizam izražen da je to jedna katastrofa čovjek koji je zajedno sa mnom završio fakultet, koji je isti fakultet završio koji ja, dođe i kaže bošnjaštvo je vađib, obaveza svakome. Pa subhano, šta će oni što nisu bošnjaci, oni će grešni kod Allaha, subhano, A isti taj i njegov džemat, kad ja idem kod naše braće u Beogradu, Novi Sad, u Smederevo, kažu, Abid je ciganski šej. Pa neka sam, alhamdulillah, rabilalim. Alhamdulillah, rabilalim, Ja nisam biro šta će se roditi. Ali sigurno ne bih izabrao da budem bošnjak. Ali šta ću kad sam, alhamdulillahi rabbil alemin. Ali neću kazati da sam nešto bolji od moje druge braće koji to nisu. Svi smo isti. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Toliko je ta razjedinjenost. Pa u jednom malom sanđaku koji ima stotina kilometara, ne znam koliko ima 200-300 hiljada stanovnika ima 20 i nešto političkih partija. Niko ni s kim ne može. Ni u politici ne mogu zajedno. Ni u šta ne mogu zajedno. Ima dvije islamske zajednice. U Srbiji imaju tri ukupno. Ova Bujanovac, Prešovo jedna, u Novi Pazar dvije. Niko ne može ni s kim. Posebno bosanska zajednica, posebno Hrvata, svi su posebni. Imaju, neko ima neke duhovne veze, ali samo na ja se zasniva, ništa više. Zbog čega je to tako? Prvo, što se ljudi ne drže Allahove vjere. Kaže šehol Islam ibn Temije, svaki put kada ljudi ožive jedan sunet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, oni se ujedine a svaki put kad uvedu neku novotariju, oni se razjedine. Zbog čega? Novotarija je nešto novo. Ti vidiš da je to lijepo, ja ne vidim da je to lijepo. Eto ga odmah razilaženje. Kad je u pitanju sunet Allahovog poslanika, svaki je lijep. I odmah se ujedinjujemo, subhanallah. Odmah se spajamo. Recept jeste, znači, prva stvar da se držimo Allahove vjere. Imamo kiblu jednu. Imamo knjigu jednu. Zajedničko. Imamo vjerovjesnika zajedničkog. Imamo učenjake zajedničke. Imamo sve zajedničko, pa kako da ne budemo ponovo zajedni? Sljedeća stvar, kaže Allahov poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, i ovo dobro, braćo, poslušajte. La tedhulune al džennete hatta tu'minu nećete ući u dženet sve dok ne budete vjerovali. Wala tu'minu hatta tahabu. A nećete se ovaj nećete vjerovati dok dok se ne, ne budete voljeli. Moramo se voljeti, braćo. Wala hal adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum. Hoćete li da vas uputim na nešto ako ga budete radili, zavoljećete se? efšu selame bejnekom. Širite međusobno selam. Nazivajte jedni drugima selam. Kad nazoveš brata muslimanu selam, da mu se lijep osmijehneš sa svog srca, a ne ono selam aliku. Ha, ne, ne, ne vidiš ga. Ne možda ga gledaš sa očima. Ima jedna sekta dole kod nas. A, mi ih zovemo gulati. Ovi tekvirđije, ili kako li se zovu. Protekvirili su cijeli Dunjaluk sve, svaki je za njih kafir. Svi smo mi za njih kafiri. Svi oni muđahidi što se bore su kafiri. Svi su, sva, svi učenjaci su kafiri. Samo su oni muslimani. I njih međusobno ima dva džemata. Zamislite. Imaju dva posebna džemata. Jedan nisu jedan graj, kraj grada, drugi su drugi. I pitali šta je sad među vama razlika? Šta je sad, eto vi, protekvirili ste cijeli svijet, svi su kafiri, samo ste vi muslimani. Šta je sad među vama razlika što imate dva džemata? Kaže, mi smo na istom. Ali kaže, draže mi je da vidim krmka nego onoga tamo iz onog džemata. <laughs> Vidite kakva je njihova vjera. Vidite kakva je njihova vjera. To nije iskreno, to nije ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad voliš brata u ime Allaha, kad ga vidiš, drago ti je subhanala. Nazovi mu selam, osmijehni mu se. Haj jedno što si mu nazvao selam, ako se rukuješ, padaju u grijesti subhanala. Ako mu se nasmiješiš, udjelio si sadaku. Toliko, toliko dobrih dijela za samo jednu za samo jedan trenut. Esselamu alaikum i toliko si dobrih dijela uradio. I Allah subhanahu wa ta'ala će dati međusobnu ljubav. Allah smanu htjela dati da se... Još jedna jako važna stvar, braćo. Za popravljanje bratskih odnosa, za učvršćivanje bratskih odnosa, jeste jedni drugima da dajemo hedije, poklon. Ne mora to nešto biti veliko. Ne možete očekivati neko da dođe da ti kupi auto, da ti poklon. Ha. Nešto najmanje. Miris jedan koji vrijedi, ne znam ti, jedan pola eura ili euro, ne znam koliko može. Daj bratu muslimanu, inša Allahu ta'ala, zavoljet Isto tako, ne samo kad daješ braći muslimanima, daj hediju ženi svojoj, ona će te više voljeti. Daj hediju djetetu, ona će te više voljeti. Kome god daš hediju, on će te inša Allahu ta'ala zavoljeti. I nemojte odbijati hedije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad nije odbio hediju. Ko nas često puta hoće brat nešto neku hediju da ta, ne ne ne neću neću nikako. Ne, uzmi to je hedija. Nemoj uzimati sadaku. Ako nemoj uzimati, ali hediju uvijek uzmi. To je znak pažnje od, od tvoga brata muslimana. Uzvrati mu hediju. Ne isto da mu vratiš, nego i drugim povodom i tako dalje. To su stvari koje su... Zaboravio sam samo još da kažem za selam. Selam je jedna od najčudnijih stvari. I to je prilika da onaj ko uradi sunet ima veću nagradu nego onaj koji uradi vađu. Da prvi nazoveš selam, to je sunet. Jeste, sunet a da uzvratiš na selam ti je vađib. Onaj koji prvi nazove, on je bolji od onoga koji odgovara. O, I to je jedina situacija kad je znači sunet bolji od vađiba. Inače, uvijek je vađi bolji. Bolji onaj farz ili vađi koji klanjamo u, namazu, nego oni suneti što klanjamo poslije. I tako dalje. I uvijek na svakom mjestu post koji je vađib, koji je farz u Ramazanu, On je najbolji post, bolji od svakog drugog posta van Ramazana. I svaki drugi bad, hađ koji smo dužni da obavimo, koji je farz, bolje od onih koji su na fila, koji su dobrovoljni hađovi. Znači, uvijek je vađib bolji od suneta. Osim u ovoj situaciji. Sunet je bolji od vađiba. Onaj koji prvi nazove selam, on je bolji od onog, od onog drugoga. Cijenjena braćo, Još jedna stvar je jako važna. Nemojmo, ako imamo neki problem, nemojmo ga sakrivati, nego iznesimo ga da ga riješimo. Nemojmo bježati od problema. Ako imamo problem u džematu, dvojica ljudi su se nešto, nisu, nisu u dobrim odnosima. Nemoj to da taj, pa ovaj skuplja svoje prijatelje, ovaj skuplja svoje prijatelje. Ne, nego hajmo da vidimo šta je to problem međusobno, subhanala. Može doći, uvijek može doći među ljudima i dolazi će do sudnjega dana nesuglasica. Ali svaka ta nesuglasica ima svoje rješenje. Uvijek je jedan u pravu, drugi nije. Ili su možda oba dvojica u pravu. Ili oba dvojica nisu u pravu. Ali to ne mogu onim dvojica riješiti. Nego im treba riješiti neko treći. Hajmo da vidimo šta je problem I onda da vidimo na čiji su stranu dokazi, onaj na čiju stranu nisu dokazi, neka, neka se pokori. Alhamdulillahi rabbil alemin. Imali smo mi u mešćidu neku raspravu, nije to bila svađa, nego rasprava oko nekih stvari kako da uradimo nešto u mešćidu. Ja sam predlagao jedno, jedan od vraća je predlagao drugo. Ja znam ono što ja predlažem, to je funkcionisalo, kod nas to je išlo. Kaže, brat, ne, nemojte tako, nego je sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vako vako i vako. Ali ja sam se toliko bio zagrio za ono moje pa on kad mi je nekako mi je to u, u, u facu mi je to bacio taj ja stanem subhanala jeste on je u pravu ja nisam u pravu šuti pokori se jeste ja sam šej završio sam tamo on nije ali on je u pravu subhanala sjedi smiri se I poslije sam vidio, vala, i u tome da je veliki, veliki hajr. Poslije sam vidio da je to blagodat koja slijedjenje suneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nemojmo, nemojmo biti oholnici. Jer definicija oholosti, znate ko je pravi oholnik? Onaj ko neće da primi hak, istinu, i koji voli da omalovažava druge. To je oholnik pravi. Šta god da mu ti dođeš, sa kakvim god hoćeš dokazom, on to neće prihvatiti. A opet voli da ponizi drugoga. Da ga ponizi pred ljudima, da ga ponizi na svakome mjestu. Da ga ponizi pred porodicom i tako dalje. To je definicija oholnika. Ne smijemo sebi to priuštiti. Nego moramo šta? Kad nam dođe hak, koliko god mi voljeli nešto, da se smirimo, da budemo donji. Jer tako će nas Allah, inša Allah, tela uzdići. Jer tako će nas Allah, subhanahu wa ta'ala, podići. Druga stvar, mnogo ashaba, mnogo tabijina, mnogo učenjaka islama, smatrali su braću sve druge da su bolji od njih. Hasan el Basri, rahmetullahi aleyhi, znate, ashab, ovaj tabijin, među najboljim tabijinima, kaže, uvijek sam smatro da su svi bolji od mene. Allah zna, možda nije bilo bolje od njega. Kaže, jedne prilike, prošao sam pored jednog čovjeka, pored njega je bila flaša i zagrlio neku ženu. I kaže, pomisli se, e, ovaj nije bolji od mene. Ha, ovaj I ja sam prišao, izvikao sam ga. Kako te nije sramota, tu si došao da je, da, da, da, da je grliš i će, ova flaša, šta je ovo? kaže, halal mi šej, kaže, ovo je moja majka. A ovo je flaša, kaže, sa kojom se ja abdestim. I kaže, onda sam znao, kaže, da niko nema boj, ovaj gori od mene. Da je i ovaj čovjek bolji od mene. Da, nema, da sam ja najgori. A mi, mi smatramo da smo najbolji, da su svi gori od nas. Mi smatramo da smo mi osvojili cijeli svijet. Takvi smo, nažalost, kakvi jesmo. A nije, kogod tako pomisli, odma šeitan ga je uzdigo, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah uzdiže one koje on hoće. I ljudi će to vidjeti, ljudi će to primijetiti. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, jedne prilike kad je bio sa ashabima, kaže, sad će vam ući čovjek, koji je od stanovnika dženeta. Pa su oni gledali ko je ta. Ušao mladić, sjeo. Jedan dan, drugi dan, treći dan. Abdullah ibn Amr ibn Las. Kaže, odma sam poželio da vidim ko je taj. I kaže odne, kod njega, da vidim šta taj radi, što ga je Allah, poslanik obradovo dženetom. Hoćete, kaže, da vas uputim na, na, na dženetliju. Evo ga, sad ćemo doći. Kaže, odem ja kod njega i kaže, babo, posvađio sam se sa babom. I on me kaže, izagno iz kuće. Mogu li ja, kaže, spavati kod tebe? Kaže, može, brate, bujno. Kaže, on došao, spava kod njega, a on došao da vidi šta taj radi. Došla jaci, klanjali jaci u džematu, vratili se kući, on legao spavo, izutra ustao na saba, došao u džamiju, klanjao ko svi ashabi što rade, radio posle preko dana svoje poslove, ovaj nije ništa vidio. Nema ništa što bi on... Kaže, mogu li ostati još jednu noć? Viče, može, kaže, koliko hoćeš. On ostane još jednu noć, ponovno nema ništa da vidi. Treću noć, vidio, nema fajde, može on spavati kod njega koliko hoće, ali nema fajde. Kaže, brate, ja tebi tražim halala, ja se nisam poslao sa mojim babom, alhamdulillah, mi smo u dobrim odnosima, a sam ja, kaže, čuo poslanika, sallallahu alaihi sallam, da kaže tako za tebe, pa sam ja došao da vidim šta ti to radiš. Hajde obavijesti Kaže, ja sam čovjek koji nema imetka puno, da udjeljuje na lahom putu. Ja sam čovjek koji ne može da dostigne neke druge deređe. Ali kaže, tako mi Allaha, ne legnem ni jednu noć, a da ne, ne dovim Allahu subhanahu wa ta'ala da iz moga srca izbaci svaki trun e, zavisti ili e, kako se kaže to, ljubomore prema svim ljudima i čak onima koji su mi nepravdu činili. Da im halalim sve što, š, š, š, sve što ima. Subhanallah, i time ga Allah subhanahu wa ta'ala obdravo dženetom, za živote njegovog. Zamislite koji je to fadl. Dok ono što sam ja sinoj spominjao, braćo, ona, oni koji nisu, koji nisu bili. Ako ne volimo svoju braću. Ako nećemo da im halalimo. Ako smo spremni da se pred Allahom sutra parničimo na sunjem danu. Braćo, mi volimo ta braća da odu u džehene. Čim nećeš da mu oprostiš? Čim nećeš, nego će ga Allah kazniti zbog tebe. Pa šta mu drugo hoćeš nego u džehenem da ga odvedeš? A ja mislim, nema razumnog čovjeka koji bi to htio svome bratu muslimanu. Mislim da takav ne, ne bi trebao da postoji. A ako postoji, to je bolesnik. To nije normalan insan. To je bolesnik koga treba liječiti, ruke umučiti. A ja mislim da takvih nema. Ha? Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nema. Cijenjena braćo, ja ne bih Ja ne bih dužio više. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas ujedini na istini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da spoji između naših srca kao što je spojio između srca ashaba. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas proživi na sudnjem danu sa ashabima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na ovome dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u hlad kad ne bude drugog hlada osim njegovog. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje i stanje muslimana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam sva braća u svijetu budu istinska braća koju ćemo voljeti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaše slušanje. Jezak Allah khair.